บุ๊กทูยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยิการนัดหมายรันดิวูลาชมักรันดิวูลาชมักคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับ Otobüsü mü kaçırdın? otobüsü mü kaçırdın ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ yarım saat seni bekledim yarım saat seni bekledim คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับ yanında cep telefonu yok mu yanında cep telefonu yok mu ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับ bir dahaki sefere dakik ol bir dahaki sefere dakik ol ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ bir dahaki sefere bir taksiye bin bir dahaki sefere bir taksiye bin ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ bir dahaki sefere yanına bir şemsiye al bir dahaki sefere yanına bir şemsiye al พรุ่งนี้ผมหยุดครับ yarın boşum yarın boşum พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ yarın buluşalım mı yarın buluşalım mı üzgünüm yarın müsait değilim üzgünüm yarın müsait değilim ุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับ Bu hafta sonu şimdiden herhangi bir planın var mı? Bu hafta sonu şimdiden herhangi bir planın var mı? หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ Yoksa randevun mu var? Yoksa randevun mu var? ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Hafta sonu buluşmayı teklif ediyorum. hafta sonu buluşmayı teklif ediyorum เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ Piknik yapalım mı? piknik yapalım mı เราไปชายหาดกันดีไหมครับ Plaja gidelim mi? plaja gidelim mi เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ Dağlara gidelim mi? dağlara gidelim mi ผมจะไปรับคุณที่ทำงาน Seni bürodan alırım. seni bürodan alırım ผมจะไปรับคุณที่บ้าน Seni evden alırım. seni evden alırım ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Seni otobüs durağından alacağım. Seni otobüs durağından alacağım.